o de ase nti other political parties na ɔmo hɔn hɔ me bi to mu nia. na o o o ambition bi sɛ ɔbɛyɛ. no mi pɛ sɛ mi kɔ politics mu sisi a. okay ɛhɛn. ba o bɛ bɛ kɔ ebi yɛ ni yɛ future. mi mi mi mi mi build mi capacity. okay na mi build mi capacity by good works o esan na mi kɔ ghana ha ghana ni a mi tumi di three days nkɔ the whole country. okay o de na mi yɛ no. how does it work. mi mi tu car fi accra. mi du cape coast a mi du central region yɛ. na ɛno mede two hours na ɛkɔ na mede one hour kɔ western region mefi western region a na maba mafa obuase kwan no so asefo so na maba asante region asante region na mewura asante region a one hour hours mekɔ so nyane you see you see bie na mepaa mesa mekyi a na mafa eastern region na mede akɔ volta region mewie wɔyɛ election yie no election petition analysis no mede two weeks ɛna ɛtɔ the whole country i'm explaining nti ghana nyɛ constituency ɛso nti no if i want to have presidential abusua i don't think i will be a parliamentary candidate i would rather force to be a presidential candidate mm. and ghanaians to watch me. Uh, and, and, uh, yes no, yes me me body ba nyame nyame nyame na oni mi future bere akufo adomu ne amaama mu ni retire no the next generation. What does it? Wobɛhu lɔya mpa wɔ hɔ. Saa na Nyame ɛɛyɛ me no. Sa na me me me wokɔ me me kan wɔ ayi bi sɛ also refuse job offer from the presidency. Oh yeah definitely. How how wɔ wɔ wɔ bitumi akyɛ akɔ. Wɔn during election petition no na me yɛ analysis no na amanfoɔ yi wɔn nhu baabi a me wɔ sɛ me yɛ NPP me yɛ NDC ni me na me yɛ very neutral me bɔ sɛ adwo akyi na ma bɔ. Asedu. Akyi nti no. Me yi ara na one day me wɔ studio na baba ɛɛ eh, wɔfɛ ne sɛ nsa ɛɛ eh, there is this ɛɛ eh, NDC man Bature mhm. ɔfrɛ yɛ na ɔsi ma make point bi nti ɔpɛ sɛ ɔreact mhm. na mam sɛ no ɔma no react because ɔreact pɛ ɔbɛ kala bi mhm. nti no de bu fuyɛ later na onya mi na ɔmɔ frɛ mi na ɔsɛ lawyer mepɛ wasɛm paa Menim me political colour but waka asɛm bi anyɛ me dɛ so mpakyɛw fa kyɛ me. Meka no asekyerɛ ni. Nti ɔmo na me wɔ sana Murtala me baeɛ no ɔbɛhu sɛ president no pɛ sɛ anka ɔmo ma me bɛyɛ consultancy ma NDC communicators na me nkyerɛkyerɛ leadership decision because it look as if Ashanti region ne other regions no eh, it look as if NPP is winning in the communication. Yeah, yeah, yeah. Ɛna me refuse yɛ because me hu sɛ me the moment a mɛkɔ yɛ communicator for NDC no bɛtena hɔ a I'll be bias saa na Safo Manfo nso frɛ me ɔsɛ wɔn NGO ɔpɛ sɛ meyɛ coordinator Mr. Safo Manfo ɛmba so because nso meyɛ coordinator ɛnyaa me na me me me ma Ghanafo ani ngye oh na chief de sɛ me na me running commentary o mm-hmm. nti no I was able to do that nti no that that that, that is why I said I refuse because me opportunity sister NDC ɔmo hwɛ me President Mahama I'm a hot candidate for them they love it obi a ɔkasa bi a people tie wo no politicians but love you. i don't I, i'm not a hypocrite me nye opportunist okay. if i want to make money ghana no biribi asika wɔ ɛna amanfoɔ kɔ o de ase ba mi no mi nye opportunist mm-hmm. i want to be principal mi pɛ sɛ npp ndc obi bɛ tɔ mi mi yɛ mi pɛ sɛ mi kyerɛ ma dwen nti na ma dwen kyerɛ no ghana ɔbɛ kyerɛ wa dwen a make sure sɛ no camp mɛ mɛ n gyi sika kura pɔ politician hɔ mi ghana politician wɔn mu ansi dɛ mɛ n gye wɔn sɛ wɔn yɛ nkɔfo bi a wɔn sika. na wokasa a na wasate blackmail wo ɔde asɛ wopɛ ama MP NDC fo sponsor me bibi wokasa paa wɔmɛfrɛ wo ma wɔwɔ ne ɛnyɛ saa wɔbɛyi wo ama the same thing MPP ɛne ɔda party nti I don't like nti na me program sa meyɛ no mempɛ sponsorship memfa mendi sponsorship da me kakra na menya no na mede kɔ wo biribi a me organize biara no ɛm sika a meboaboa no kakra biara na mede ayɛ because mepɛ sɛ meyɛ independent sɛ mete hɔ no na makasa wɔn sɛ wɔn a maba no ho nsɛm akasa na mebaeɛ mekɔ a megye kaprɛ nti mekasa a menhwɛ sɛ ɔbɛba me bibi mewie pam tumi ka mekɔ nti ɛba me speaking my mind independently that's me me brande me ho that's I want to, want to brand myself that's it, that's it. now um, with, with the dream of becoming a presidential candidate no would it be uh, as in like an independent candidate for the first time a sɛ nyame yɛ madom na mebuilde meto mebo ase ta memene no so a ebi a na ɔsɛ woyɛ presidential candidate a nobody can stop you ɛyɛ okay. destiny. Right. do you still teach and I will hold you on kakra. yeah for some time no ma ma ma stop lecturing. okay. Uh, but me hear a lot of uh, uh, we uh, public lect lecturing okay. uh, but student lecturing dem me jai. Oh, jai. okay. wow yɛne dr morris ampa na yɛtwetwe nkɔmmɔ no ano pɛi ne nsɛm no dɔɔso mɛba aka soro nsɛnsɛm no so ɛnna ɛde main one Ɛno na ɔse five million na Asamoah gyae no pɛ no ɔno mmom bɛgye afiri no hɔ na five million series lɔyɛ nnafo mu. Wɔn five million no na Asamoah kan na mɛsere yɛ ɛyɛ old fifty billion na lɔya mpa mi bɛ fifty billion aka mayɛ president ewie na Asamoah gyae no ne wɛn mi nika wobɛ sɛ obi osu yi wa mi a mi ti wei a mi mi di bankyɛ pesi ne moko Asamoah gyae ho nika gyama ɔno no ɔfɛ na ɛsɛ football na ɔbɔ no nti ɔmbu sika ɔtumi kɔtena ɛɛ beebi a Castro. ne wei wu yɛ no mhm. o tɔn kɔ dan ne yɛ twelve million ninety oh, okay ɛhɛn nti ɔno fifty fifty billion nye sika ma no ba ɔn kan no ho sɛ from from timo daa ɛna ɔno ma ɔn kan kyɛ asawajan sɛ ɔwɔ expiring date mi mi ni expiring date mm. football ɔn tumi asawajan tumi bɔ ball beyond ten years okay he will retire ne sika na ɛbɛ ne nyinaa no ɛbɛ sa but me lawyer i can be lawyer i can be lawyer for hundred years okay. there is no retirement okay. nti no wònyɛ ne wònyɛ ne sika ɔn concentrate mo ma lawyers bi n di ne sika. maame mbra back yɛn yɛn reverse nkɔ back na yɛn start it. Castro wɔwɔ wɔwɔ wohu sɛ ebisa Castro wɔ he a na yɛbisa me a ɛtɔ obi a mhm. eh, na ayɛ den kakra because wohu sɛ wokɔ bie wa no kɔka sɛ Castro wɔ ha a yɛbɛka kyerɛ wɔ sɛ wogye polisi adwuma afa mhm. ɛna afei nso no wohu sɛ obi ka sɛ Castro te ase a ɛbɛyɛ den sɛ wɔtumi wobɛtumi aka ne location for example yes wobɛtumi afrɛ mo sɛ lapa te ase lapa wɔ hɔ ɔ lapa wɔ he sɛ me sisa meba meba kuma sɛ mankra nkrafo o nti wobɛka sɛ lapa wɔ nkran mhm. the castro is alive polisifo oh, polisifo nso nim sɛ ɔyɛ alive polisifo prove bɛn deɛ na kyɛ sɛ ɔ na sɛ prove na ɛbɛba ɛna anyɛ polisifo pɛ o ne papa mhm. castro papa na ɔsɛ castro fada frɛ me kyɛ. ɔfrɛ me nsɛm sɛ mekɔ do ɔfrɛ me sɛ lɔya meba bɛhu mhm. nsɛm bi wɔ ha mpɛ sɛ me sikiti bi wɔ ha mpɛ sɛ me ne wo hyɛ papa yi ka fɛ me takorade ka sɛ ɔno mɛhyɛ sikiti paa na mehu baabi a media mhm. media fo a yɛatɔn mo wɔn de sɔre bɛtu mu sɛ hey lɔya pa akɔka sɛ asamoah jan akɔma castro ne maame bribe mhm. nti the sky radio ɔmo frɛ me ne yɛfrɛ papa no na wɔfrɛ papa no sɛ papa wate nea lɔyampa waka mhm. sɛ mo ma kɔgye bible asamagye ahɔ na papa no bufu yɛ ɔsɛ a ah, papa lɔya yi menim no ɛnyɛ madamfo three days today yɛ na mema obi ma me ne nɔma mhm. ka mekɔ ne hɔ na mede ne kɔdi me nkɔmmɔ bi a ɛfa ka so no tɛ ɛba ne sɛ ne fɛ ɔda ne ho ɛɛpa kyɛ sɛ meyɛ cheap sɛ yɛatɔ me nti papa no bo fu yɛ nam sɛ da lampa nkaa saa yɛ mmienu ani a woka sɛ obi agye bribe ɛyɛ serious offense o mhm. because bribe gye no ɛyɛ difficult to prove okay. oh, because yes manka what i said was janet bandu ohia ni ba no mhm. a ghana fo no nfa nyɛ ne hwɛ no nea ɔne castro ayera no a yɛ sɔre a yɛ mbɔ ne di no mhm. ne maame tɔn waakye ne papa yɛ ɔmu ne bi mefo no wɔ ha mede picture no bɛkyerɛ wo Wɔn yɛ fifteen. Mm. Yes. Asɛm no si yɛ no a, meka sɛ, ah, polisifoɔ ma nya adeɛ. Ɛdɛn na obi ni ne nafofoɔ pie. Na wɔn de wɔn ba na nafofoɔ ba. Nti anka yɛn to nsa mfrɛ wɔn. Yɛn bi sɔm mu no mu sɛm no. Ɛtɔ Janet Bando ne ne busuafoɔ akoma so. Because na amanfoɔ asate edidi wɔn ba na tɛm. Ne ba na ɛgya ntirani ba. Mhm. Ofi ma no wɔta. Nti wɔn hu sɛ lɔya mpa na ɛkɛ bi mu nyini no. Nti ɔmo baa no, ɔmo sɛ lɔya, yɛfi Mobila family, yɛyɛ North. Okay. Na nka nea ɛbɛto Ghanafo no, ba yɛhu sɛ wɔ na ɔpɛ sɛ ɔkɛ bi ma ohiafoɔ. Nti aba, yɛsrɛ wo, boa yɛn. Polisifoɔ mfii yɛn. Asamoah Gyan ne ne nkurɔfoɔ mo kɔɛ no, obi biara ɛmba mbɛbɔ yɛn amaneɛ. Mhm. Meka yi up to now, ɔmo yɛ yɛ, na wei ɔmo kɔɛ. Nti ɔmo na, poli, ɛwɛ no, ɔmo na, media fɛm na meka sɛ, ah, meyɛ di, Asamoah Gyan ɔmo kɔɔ yɛ no ɛho yaw kakra because Castro ne maame no me wife ɛyɛ n'adanfo ɔwɔ ti danso ma okay o da nti bi kan sɛ ah ɛnyɛ bi ano as wo Asamoah Gyan ɛne mo nkorɔfo no mo akɔ Castro papa hɔ mhm. mo akɔ ne maame hɔ ama kɔ kɔ shows concern akɔ yɛ donation are you the word donation mesi mhm. mo kɔ donate no ten thousand Ghana mesi sanna ma te sɛ mo kɔ yare million sɛ mo kɔ donate but maame ni refuse yɛ because na o di awɛ wɔ. okay but so i didn't use the word eh, bribe you see donation is different from bribe. okay nti sɛ mɛka sɛ donation na mi de bi kɔtɔ na n pa says asama eh, gya kɔ bribe ya na o de mi kɔ kɔta na o na o bɛ kɔ kɔta kɔ puruvu sɛ donation ni bribe na yɛ pɛ that's why mi ka sɛ we lose case na ba na bi da yi. tɔmɔ kɔ ma donation akyi na de ɔmɔ ankɔ jɛnɛba ndu ɔmɔ ankɔ. up to na ɔmɔ nkɔ yɛ up to now i speak ɔmɔ nkɔ yɛ jɛnɛba ndu ni eh, wei ni eh, jena bandu ne maame no ɔmo mi ni lɔya sɛ sɛ abɔnjɛ mo ni ma ɛnɛ na mi di putɔ mi ni mo lɔya mi ni mi hyia seven times wa sɛ mi hu o ni de nti a mi mi ba out a mi pusu polisi fɔ no mo hu de nti a mi ba a mi ka sɛ sɛ by the end of thirtieth ɛyɛ strategy what is my strategy asɛm ne ba yɛ no. obi ayɛ dinn na obi aka deɛ pɛ kɔkɔ pɛɛ polisifoɔ no a wɔn sɛ no information now nti no bandu prince baa me nkyɛn no mhm. esu maame ne deɛ na ohun deɛ ɔyɛ ne ho papa no sɛ wɔanhwɛ yia mogya bi hwi egu na mo sɛ mesrɛ wo patapa pioto no yɛde mmara na ɛworɔ mhm. polisifoɔ no ɛyɛ nhwehwɛmu nti no mɛnyɛ gidigidi wakɔyɛ wakɔyɛ biribi a wakɔhwɛ mu deɛ egu nti no tobo yɛbɛka wasɛm ama me twi pɛ polisi no wɔn yɛ bi no yɛ na mi kɔ yɛ hwehwɛ na mi hu sɛ ɛyi sɛ na wɔn kɔ wɔn ne kaso tua no bebree wɔn kora yanfrɛ wɔn nya polisifo no yɛ ne sɛ wɔn kɔ na asamagya ne nkurɔfoɔ kakyɛ wɔn sɛ kaso ne wɛm no wɔn ato nsu mu no na wɔn gya wɔn no nti woyɛ ɔbaa na wɔfa ɔbaa wote no mm. saa na de kɔ yɛ yɛ wofa ɔbaa ga na wɔn akɔ nti they left the hotel one by one and then they left asamagya ne nkurɔfoɔ kakra bi wɔ hɔ. to sympathize with the castle ɔde ase nti no obi sɛ abɛta tɛtɛ a ɔyɛ asamoah jan ada ewe no ɔno no ɔkɔnfami sɛ ɔde asɛm no baa polisi kura koro wɔn toto n'ano yɛ tèmi taki wɔn no ansa na polisi pr a ɛwɔ tɛm a bɛka sɛ o na efi asɛm wɔn a wɔn adwene sɛ wɔn bɛ fɛ na mɛka sa dadadɛyi because mo kɔrɔntan yɛ wɔn mo na mo kɔrɔntan mu a mo sɛ mo nya mo mura nipa fifteen no. wobisa obiara asɛm sɛ firi kra obiara bɛka different thing different story yeah na ma tena sɛ ma nkɔfo no akɔ one man two man tansa na obetumi ahyia thank you planet story ne na me me hu sɛ me me me hu sɛ ei me kɔhwɛ as sɔrɔ abasa asam agya so afa boot sɛ ɔkɔhwɛ castro na me sɛ ei ghana yɛnyɛ serious o yɛnyɛ serious baako sɛ wɔn mu adan ti a marine police atare ma investigation sɛ marine police fo no ɛkɔɔ no wɔn didi nom. hotel wura no ne nua wɔ hotel wura no account mu na hotel wura no ɛɛ complaini sɛ ayi na asɛm aba a yɛbɛdidi ne anom yɛfa boat na ne anam so na me nso information mi wɔ no mi hu sɛ castro ɛne janet yɛ hu no wɔ oh me kan nti mi di kan mi kan sɛ mo police mo mo abere gu na mo bɔ ka. ntɔmu kɔ tena hotel anam adu. mi si mo gyi mo ni mo fa boat na ni gyina mo kɔ gye because mo mo hu because mo kan na ɛka kyɛ mo sɛ castro na wɔtɔ nso mo ba mo ehu eti ayɛ mo april fool. asɛm ɛka ni ɛnda hɔ nie one year one year ni wo sɛ mayifo no so ɔmogyae ɛna ɔmogyaeɛ because na afei hena na hena na hena na ɔbɔ saa ka no hena na ɛtua ɔmo search ɔmo didie ɔmo da baabi a asɛ wɔgya nkɔ dan no hotel bill twelve million month deɛ ɛyɛ life eh, eh, a month eh, a day a night deɛ ɛyɛ leaves leaves near five hundred ghana ti imagine sɛ sɛ wɔn police fo kɔ tena hɔ three three months a na ne twɛ sa aka no mhm. wɔn didie wɔn nom mhm. petrol na mi rezi nyame kan pɛpɛpɛpɛ no mhm. abɛ mu mari polisi fo no wɔn anya any result mas mas sɛm nkyɛn wɔn agya ɛma mi kan sɛ polisi fo mi ma kɔ yɛ hwehwɛ mu mi kɔ yɛ no nsɛm a na asamoah gya lawyers no ka no ɛne nea wɔfɔ ne sɛ abɛtatɛtɛ kan no ɛbɔ bra abɛtatɛtɛ ka sɛn abɛtatɛtɛ sɛ ɔne deɛ ɔne asamoah gyan mu na ɛkɔɔyɛ wɔn na asamoah gyan ne ne nkurɔfo no wɔn kɔɔyɛ na wɔn baayɛ na wɔn baayɛ na wɔn gye na bado nso so nam ne beebi na wɔn bɛsi ayɛ na gye na bado no nso kɔ ha ne hotel na obi ada ne hotel room mu ewurade o de ase that's o kɔ pieces ɛbɛ wɔ ɔsɔ ne deɛ gye na bado ɛgye ne dan ne sɛ gye na bado bɛtuma gye dan five million. student. nsɛm no nso ba out na ebinom nso ka sɛ sɛ Jimmy Bandu ne kɔ birthday party ɔne oh, n'adanfo. you see you see etu n sɛ thank you you see the stories no ɛna wɔn mu kɔɛ no obi a ma different account o de asamagya mu akora no ɔne nkɔfo tire akasa ne nea yɛ different account ɔmo akɛtɛm sɛ ah asamagya ka wei a next time aka wei nipa no wɔ court wɔfɔ na jiri nti ɔno ɔsɔ sati nti mi ka sɛ nti polisifoɔ sɛ ka mo kɔɛ na mo kwaranta nkɔfo ne nea na deɛ na esi a. Nipa fifteen ntum aka no kɔm sɛ ɛna bi dɛ mede si mu ni hɔ police ɔyɛ nyɛ yɛ ni hɔ up to now obi ehu sɛ ɔmo to nso mu ɛnti no ɛna na yɛ da da yɛ ɛpere fu ɛna meka kyɛ police fo no sɛ deɛ nkɛsɛ yɛ ne sɛ yɛ kwarantɔ ɔmo nyia yɛ gye ɔmo statement wie a yɛ sɛ mo nyia mo nkɔ yɛ ama mo bail yɛ hwehwɛ mu ne fɛ deɛ ɔmo bɔ ba phones yɛ start tape tape sɛ bi a pastor ni obi kasa atape ayɛ that's the intelligent guy america no o follow ɔmo a nipa kasa abɛɛta na ɔkasa kasa ne wɔnafo gɛ asa ne nanafo ne ho te dɛ ɔno no kasa kasa na ne kasa kasa no nso ɛyɛ direct o bisa abɛɛta abɛɛta tɛtɛ ne nanfo ne agɛs no ɔmo kasa kasa o ti ase there are some musicians bi wa they will tell you o de ase but o sɛ ghana anasɛm ba obi atwitwi no o wɔ kaa ebi di wa tɛm. and now they will call you i wan for susu police me ma so police. nti kasukuru ti ase a lady no ɛ. ɛnu na asɛm no lady no problem ne yɛ wɔn parents ne ba yɛ no wɔn su yɛ a na wɔn sɛ lawyer yakɔ north three times yakɔ consult dead the powerful shrine a wɔn di nsɔ mhm. ne nyinaa ɛba a yehu janet wewu ba yehu castro sɛ ɔte ase a motia oh. ewe na mi kɛ sɛ ewe yɛ huhu asɛm nti mi lɔya paa jɛ huhu asɛm paa sɛ mi nkɔka. wɔn hu castro sɛ eh, janet awu janet wewu ɛna castro. eti na ne papa o papa mu hu sɛ ɔmo ba ne deɛ yɛ wi ɔmo mm. sɛ sacrifice ana ne papa na ɔka na mi kɛ sɛ dada asɛm a ɔka mi yɛ lɔya ni ɛyɛ huhu mu asɛm mm. nti ɛno sɛ no o de kɔ ka asɛm ɔhwɛ ɔmo bɛ kyerɛ o. nti nɛ deɛ huhu mu asɛm a yɛnhwɛ honam mu honam mu no yɛgu so yɛ nhwehwɛ mu polisifo nso sɛ polisifo deɛ na deɛ na ɛyɛ bɛsi kakra de sɛ polif polisi asaba ba yɛ nhwehwɛ mu no polisi asate yɛ lɔ ee eh, yɛ deɛ seven years plus ansa ansa na ebi fa declare ne sɛ wewu ee. woyɛ investigation sɛ wotwɛ seven years sɛ years bɛdu no na yɛ nyinaa ebi mu kora mpo nte ase nti no mehu sɛ ah what is happening wode aseɛ even when the asɛmagye a ɔtwɛne statement ɛne ɔmɔ ɛna mekasa nso a ɛtɔ bi a mebɔ asɛmagye nti na mafo sɛ bi wɔ personal for adwaba ɔne ne leader ɔna ɔ organize it sɛpɛ ɔno according to the law say every year biako bɔbɔ ɔbaa ɔtún oh, nsa fere etu wo yɛ leader you are you you be responsible for mi ma to party na obi abɛbɛ wu wɔ ase ya sɛ eti ni mi kasa mi kasa ɔyɛ kɔnfɔ na o de mi kɔkɔ sɛ lɛn pa egu mu fi sɛ ɔyɛ kɔnfɔ a you you you go and prove your case. yɛ bɛ bɛ ɛni so but mɛ hwɛ castro deɛ no nnura mi ni o di nkɔmɔ n'akyerɛ kyerɛ mu a eh, sɛ mo te sɛ ɔwɔ togo a mbɔkɔ n'ɔkɔ benin mbɔkɔ benin n'o aba wa ba wa n'o aba kejitia. ti police fo ni wei nyinaa. yes police fo no wɔn nhwehwɛmu take time nti mi ni police head homicide unit ɛne wɔn a wɔn kɔ tutu ma no no headquarters no wɔn kakyɛ wɔn sɛ lawyer information ɔde ama yɛ no yɛ kura ba eighty percent ba o de twenty bi abɛ ka ho. nti yɛpɛ sɛ yɛyɛ partners yɛfa wo sɛ informant nti mesrɛ wo press conference no because wogu so kasa a information de mama yɛ no but wɔn sɛ ɔsɛ asɛm no aba no ɛyɛ din a obi a wakɔtɛ bia no na ɔba anim kakrakra mhm. nti polisifo no ɛyɛ nhwehwɛmu no na nhwehwɛmu no wɔyɛ no wɔde results bɛba but wɔn ahyɛ da ka sɛ yɛtwɛn seven years ɛna deɛ ɛmi dɛ ne sɛ taso fa dankasa wahu bibi na ɔbaa sɛ ɔno ne ba no ɔnwu yi o ɔkɔ kaso maame hɔ ɔde first na ɔde handkerchief white ɔde bibi white ɛha red na ɛbɔɔ ne mpona no mhm. asɛm no baa one eh, three weeks pɛpɛ no wasesa no to white takwa deɛ ɔkɔ takwa deɛ ɛnɛ sisi a yɛwɔ yɛwɔ nkɔfo bi wɔ a ɔmo sere yɛwɔ ba bebi wɔ a castro adanfo paa. ɔsɛ lɔya kyia me ma me nka musicians yɛ wɔ music music engineer sound engineer ebi wɔ danso ma wɔn wɔ corporate information wɔn hwɛ me a me lips now nansa yi ara musician bi aba out sɛ ɔno na twa nnwom na musicians no bi sɛ akwɛhyɛ ne sɛ mo mo teɛ a mo se Nipa no to nsu mu na ɔtɔ mu nsu ba saa nipa no ho saa nipa no nua no yɛn fura mu polisi fɔ nfura mu. Ebi ɛnyɛm no maa yɛ ato dada nso obi twɛn obi to nsu. Ɔsɛ ɛna bi ba de sɛ nipa no ka sɛ nipa ne nanafo no mu yɛ ɛnyɛ ɔno pe o. Mhm. Ɛna ɛnti mi ka sɛ polisi fo no deɛ saa adwuma no yɛn nya mɔ ɔmo. Okay. Bara nka na mi mi nso polisi fo atom akakyɛ sɛ ɔlɛ ampa mɛ nka sɛ bi ɔmo na ma yɛ di no. Na ɛnɛ ɛkɔyɛ one year since July na nya one year birthday party a Asamoah Gyan de bɛma yɛ ne yɛ wokɔ sui lɔya mpa. Okay. Hmm. Yɛmmra siw siw ne so. Kusa wo bibi. Bisa lɔya. Sɛ Castro papa ka bibi sɛ ne ba na yera mmerɛ bi atwam six years pɛn. Ɛno wate ho bibi. O ma te ho bibi. Hmm. But wɔn sɛ ne papa no wɔ more information. Okay. Wɔn sɛ obi obi na mi kɛ sɛ sanka yɛ tapi asɛm ne ba yɛ ne yɛ din. Yɛ tapi ne papa mo ba fo na ɔde ne ba kasa bɛ mu. Hmm. Ne maame ebi hu. Na kyɛ sɛ sɛ no ɛɛ asɛ ɛɛ kame ayɛ sɛ ɛɛ Castro nankasa no ongui ɔte ase. Ne papa nim sɛ wayera nso pɛn mhm. a ɛno no yɛ akɔyɛ honhom mu asɛm. Mhm. Adɛn nti na sɛ ɛɛ family no still wɔn egyina post post adɛn na wɔn ntwa so sɛ ɛɛ wɔn nim wɔn ba no ebi a wayera pɛn ɔbɛba. Dabi nipa wowɔ kyɛ a wɔn sɛ Castro maame ne papa no wɔn wɔn wɔn ntu wɔn mputu pressure.